Амин. Амин, амин. Јас ке ве замолам, уствари, да имате милост ако се закашне. Затоа што нема да биде намерно. Вика некој колега, пријател, пастор, исто така и малку време со здравето и таа црквата, ај молите се болесен. И другата недела ја јавуват и црквата излева тај што чита информација ти вика Фала Богу, Бог е добар, пастор е подобар. Испадна демек и од Бог пастор е подобар. Се кајки да каже подобар е од оноа што беше болен, реле здраве. ама кога ќе споеш, испаѓа фала Богу, Бог е добар, пастор е подобар. Така да последните три дена нешто ново кашлица, посебно кога си легнам навечер, некој веќе сочувствуваа со мене како ме урчиња, како ова она. Оваа техниката нешто зафркава во името на Исус, нека да биде шо и да е, да се ослободе. Ама оде менија, нели? Ке го проповедаме словото. Ајде да видам колку тоа жени беа и убаво се поминаа на 8 март. Слава на Господ, нели? Е, така. Ние ки сакаме да годим па. Ако даде Господ... А? Е, ја викам до годин да па ли? до пензија. А, така. Оваа вечер сакам да зборам за една жена која што доби подарок од Исус, ама она му врати својот подарок еден скапоцен голем подарок. И тоа е интересно дека уствари дека ќе биде раскажувано, дека ќе биде проповедано за неизниот подарок на Исус низ целиот свет, со што исполнуваме ние денеска ово што го правиме, оваа служба е најавена у Библијата, пазите. Дека вие ќе седете тука и ќе слушате проповед од таму, пишано уште пред 2000 години, најавено од самиот Господ Исус. Некои што си ја читат Библијата знаат веќе, аха, клик-клик, и аха, жената што го помазува Господ Исус со скапоценото мирото или маслото, веќе го знаат. сак ще еден клип да пуштам, ама ако техника, режија, техничари, ало, ако, ако не ке, идемо дајле. Добре. Последниот ред кај нас е најпун стварно. Луѓе, тие од последниот ред да доваѓате порано, од местото може да ви биде зафатено. Затоа дојте си порано да си ја зафанете <laughs> местото. Тие што дремнуват, најдете си некој што спие на лева или на десна страна, така поудобно да биде. Гледайте да не седнете до некој што ќе зараче, да ви се мета <laughs> дека спиете. Патем, Што кажува во дека најдобрите ученици се тука напред, нели? Спремни да одговарат, ја учителке. Шалиме се. Господи благослови оваа екипа, значи се да биде. Ама треба ми текстот да го прочитам од таму, powerpoint Да, библијата ја земе, библијата е полна со проповеди. Фала Богу, нашите проповеди се у библијата. Ама обично ги ставам за, за тоа што знам дека за жал сме црква кај што многу малку се носи Библијата. Е, еден нов завет таму гледам. Ја еден Зоки си го носеше. Ја беше ден 4-5, брал, брал, брал, брал. А така, а за оние кои што не си носат, носите си да проверите дали е точно така пишано се. Абе, пал Бог, верујте, на Бог верувајте, од човек проверувајте. Можеме ли? Скапио подарок на една жена. Значи, текстот се наоѓа во Евангелието по Марко 14 глава, од 3 до 9 стих. Изборува за помазанието таму на Господ Исус. И кога беше во Бетанија, во куќата на Симон Лепрозниот,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 така не годуваа против неа. Но Исус рече, оставете ја. Зошто и додевате? Таа ми направи добро дело. Бидејќи сиромасите ги имате секогаш со вас, можете да им правите добро кога ќе посакате. А мене ме немате секогаш. Тоа што можеше таа го стори. Го помазе моето тело за погребување И вистина ви велам, каде и да биде проповедано ова Евангелие, по целиот свет ќе се раскажува што направи таа во нејзин спомен. Јуда Искариот, еден од 12 мината, отиде кај правосвещениците за да им го предаде. Колку мина ја знаат од името на оваа жена? Марија. Марија тука го нема, ама ако обрнеме у Јовановото Евангелие, ќе видиме со мали разлики дека текстот се поклопува. И вели, шест дни пред Пасхата Исус дојде во Бетанија, каде што беше Лазар, кој го воскресна од мртвите. Таму му приготвија вечера Марта послужуваше, а Лазар беше еден од оние што беа прилегнати на трпезата. Колку минав знаат дека Исус беше чест гост во куќата на Марта, Марија и Лазар. Не само што гостуваше, веќе и предходно имаме читано Лука 10 глава крајо 38 до 42 стих, кај што Марта реагира за својата сестра Марија и вика Господи бе, нели гледаш јас цело време трчкам, работам, нели? Сега парафразира. А она седе тука до твоите нози да слуша проповеди. И наместо Исус да каже, браво Марто, супер си, така ај Марија ти станови да помагаш на сестра ти, он вика, Марто, Марто, и за се се грижиш. Као пчеличка, бзз, насекаде. Ама Марија го избра по добриот дел, што нема да и се одземе. Значи гледаме го Лазар, гледаме дека таму е Марта и Марија и истите навики. Тогаш Марија која што седеше внимателно до нозите на Исус и слушаше од словото негови, негово често пати, зеде литар миро од чисти скапоцен нарт, ги помаза Исусовите нозе и ги избриша со својата коса и куќата се исполни со мирис од нардот, од мирото. А Јуда Искариот, еден од неговите ученици кој сакаше да го предаде, рече зошто? Сега веќе конкретно знаеме кој тоа од групата реагираше уствари. Зошто мирото не се продаде за 300 денари и да им се раздаде на сиромашните? Тоа не го рече зашто се грижеше за сиромашните, туку затоа што беше крадец и кај него беше чекмежето или ковчежето со пари и подкрадуваше од она што го пуштаа во него. Но Исус рече, оставете ја. Нека го изврши тоа за денот на мојот погреб. Зашто сиромашните ги имате секојаш покрај себе, а мене ме немате секојаш. Заклучок би било, Исус не се става себе си меѓу сиромашните. Нив ги имате секојаш, мене не. Он е царо на царевите, господаро на господарите, творецо на се живо, поседникот, господар. Ако си у Христос, така треба да се гледаш и себе си. Он има, јас имам. Не, немам. Господ може. Господ дава, Господ снабдува и ќе даде се оно што ми е потребно. Не оно што јас ќе посакам, не сите музички желби, туку оно што ми е потребно. Е, често пати оно што јас мислам дека ми е потребно и Господ знае дали ми е потребно, не се исти работи. Разлика. Многу евреи дознаа дека е таму, па дојдоа не само заради Исус, туку да го видат и Лазар, кога што го воскресна од мртвите. Правосвещениците пак решија да го убијат и Лазар. Зашо? Оти беше очигледен доказ на силата Божија за воскресение, дека Исус не е само било каков пророк, обичен човек Божи, туку може да воскреснува и мртви. И вај доказ им се шета пред нивните очи а они сакаат да докажат дека Исус е измамнику. Значи, не само што Исус ќе го убиеме, мора да го убиеме и доказот дека он е Бог сино или Божиот син. Ке се префрлам за тоа што истиот настан ноги у Матеевото Евангелие, тоа сакам да ги ставиме трите текста тука да биде побогата сликата за настанот. Вели 26 глава от 13 до 16 стих. Вистина ви велам, каде год да се проповеда Евангелието по целиот свет, ке се раскажува и тоа што го стори таа за неизин спомен. Тогаш еден од 12 мината по име Јуда Искариот отиде кај правосвещениците и им рече, што ќе ми дадете за да ви го предадам? А тие му изброја 30 сребреници и од тогаш бараше згодна можност за да го предаде. Вау! Ајде да се вратиме на предходниот текст и да пробаме да го разгледаме, да го изанализираме. Чи, значи, Бетанија е местото кај што се одвива овај настав. Бетанија значи куќа на лево. Исус вика, јас сум левот на животот онај кој што го има животодавниот леп, додека беше на оваа земја, имаше потреба и самиот да дојде да јаде у нечија куќа. Имаше потреба од пријатели. Имаше потреба да биде угостен, да биде сгрижен. Марта, Марија и Лазар често пати тоа го правеа. Со тоа буквално се исполни името на Бетанија, да стане куќа на живото, дад ми олеп. Сите вие кои што сте гладни, дојдете кај мене, јас ќе ви дадам од лебот на животот или живото дад ми леп. Интересно е како Исус кој што е животодавен леп доваѓа да ги нахране со словото свое нив, за да они физички го хранат него, да се погрижат за него. Јас би сакал тоа исто така да стане слика уствари на гостопримството што треба да владее у црквата да можат брат со брат, сестра со сестра, фамилии со фамилии да се угостуваат у името на Исус. Не да биде едва или седнеме на кафе, едва или се видиме, него буквално што почесто врските да јакнат. Ако го правите тоа на еден од овие моите најмали, вие мене ми го правите, вика Словото Божие. Ако го правите на пророк, вие добивате пророчка награда, нели? да не се задржува многу, вели во куќата на Симон Лепрозниот. Јас имам тенденција да верувам дека уствари куќата на Симон Лепрозниот е истата куќа дека Симон Лепрозниот сушо се бил татко на Марта, Марија и Лазар. Заради тоа што Јовановото Евангелие подосно изборува и таму се одвива истиот диалог по старозаветниот закон за лепрозни, лепрозните се морале да бидат у карантин, изолирани, изфрлени. И аз верувам дека тај Симон лепрозниот ствари е бил исцелен пред да почине. И тука доваѓа Евангелието, тука се раѓа верата кај неговите деца Марта, Марија и Лазар и од благодарност почнуваат да го примат Господ Исус. Дојди кај нас, дојди кај нас, да знаеш дека секојаш овај дом е отворен. Оно добро што го направи ти за нашиот татко кој што беше у карантин, кој што беше изолиран таму надвор од градот. Да знаеш Господи Исусе тука имаш пријатели, секојаш си добре дојден. Господ Исус не застанува на тоа, не само што исцелува, он ги испасува душите така да умегу време додека проповедаше Марта, Марија и Лазар можеа да се спасат. Умегу време можеа да бидат сведоци на смртта и воскресението, кое што е опишано 11 глава Јовановото Евангелие, а 12 глава е веќе. Нели што го читаме, како Марија го излева мирото врз главата на Господ Исус. Сваките ли го редоследо на настаните? благодарност на Марија за простените греови према Господ Исус за себе си, за промената у собствениот дом, за исцелението на таткој, за воскресението на брати. Толку го преполнат неизиното срце со љубов, шо вика Господи, ја имав една заштеда у форма на скапоцено миро, која што го чував таму еден ден кога ќе се маша, би нели мирас или за себе си да се намиришам или да го продадам па да направам нешто посебно, ама ти си Господи вреден за таа заштеда, таа заштеда од 300 денари, како што Јуда проценува повеќе од 300 денари, во тоа време е било од прилика една годишна заштеда на платите да се трупат и да ги собереш во една година ако Зоко зима 200 евра месечно, 2400 евра денешно. Дај може да зима повеќе. Ајде така. Значи, да речеме дека 2400 евра годишно да ги ставите у тоа литро алабастер миро, кој што се крши над главата над Господ а полосно читаме и на неговите нозе, да може веќе и самата со својата коса да ги измие нозите и да го помаза Господ Исус. Што ви кажуваат овие луѓе? Една искрена љубов, една искрена благодарност. Не само што Господ Исус Пазите, за 8 март мажите подаруваат свекиња, подаруваат парфеми, подаруваат, не знам, облека. Ке купат оно што ќе ти интересира, нели? Оно што ќе ти израдува. Ама само Господ Исус е онај кој што не за 8 март, секој ден може да ти го направи 8 март, 9 март, 10 март да биде твој специјален ден, кој ќе ти го даде спасението, исцелението, благослово унаа форма која што ти е потребен на тебе. Дали луѓето ќе се сетат назад да кажат, Господи, не е едногодишна заштеда, целиот мој живот Ти си вреден за целиот мој живот и аз да ти го дадам назад у твоите раци. За жал не сите така реагират по црквите. Колку мина од вас се гледале по филмовите, тоа го немаме уште тука кај нас, само веројатно ќе дојде еден ден. На запад викат ги Undertaker, оние што ги погребуваат мртовците. Абе толку ќе ги шминкат, ќе ги дотерат, ќе ги улепшат, ќе ги костумисат, на црват, убав ковчег. кој е поубав умрен од колку што жив. Озбилно. Озбилно. Направат го поубав од колку што е бил жив. Најубавото дело, музика, ковчег, се сјае, да ти е кеф да го видиш таму. Да, да ти е жал. што ви кажал некоја, бе, попчето толку бао пееш и вика да ти е кеф да те испее. Да не дај Господ. Значи, зборот ми беше со примера за тие погребалните фирми. За жал, имаме христијани у црквите кои што би дошле од таа полза. Господи, што имаш ти за мене? Господи, на кој начин можам јас да кјарам од тебе? Како можеш ти мене да ми благословиш? Ама до тука, до тука. Јас на тебе назад, не, не, не, извини. Мојто е мое и останува само за мене. Тоа не е наново родената природа како на Марија, на Марта, на Лазар, заради тоа што гледаме дека е дом кој што е бил променет од љубовта Божја, од исцеленијата, од воскресенијата, од спасенијата. Разбирате ли? Нормално е да дојдеш кај Исус таков како што си, ама не е нормално да останеш таков како што си. Мора да има промена. Инаку ќе бидеш како тие убавите мртовци. Мртовец со костум, мртовец со машна, ама духовно мртов. Џабе у присуството на Господару на живото, најкој шо вика јас сум воскресението и живото, никој не би требало да остане духовно мртов, да се седе со скрстени раци. А, јас ги сакам благословите, ама не благословитело. Јас го сакам живото, ама не онај кој шо е дарител на живото. Јас ги сакам чудото, ама не чудотворецот. Правите разлика. Ја Господи сакам твојата рака, ама не твоето лице, не тебе, Господи. Разлика. Зато викам Постојат по црквите и такви. И се надевам дека во слово ќе биде уствари слово што ќе натера некој малце да се размрда каде се ногим јас, у која категорија се ногим, да се преиспитаме. Пожертвувано христијанство од благодарност. За мене равенката, формулата на спасението е спасени по благодат преку вера еднакво на спасение плюс дела. Не благодат плюс вера и дела еднакво на спасение. Разбирате ли? Делата не са, посебно не делата на закону. Ако ти си спасен, ти ке имаш некои дела, ке, дела на вера, дела кои што ќе бидат доказ дека си вистински променет, дека ќе сакаш да дадеш, дека ќе сакаш да жртвуваш, дека ќе сакаш да го променеш овај свет како што Господ тебе те промени. И нема да сакаш нити ти да останеш истиот, нити да остане свето, брато, комшијата околу тебе, сопруго, сопругот. Таквите кои што го живеат тоа пожртвувано христијанство. Никош не име тешко како денеска да кажат, е, многу дува ветер надвор. Мм, таму канал 77 кој знае колку дува. А може и да заврне дош. Па ке е исто, А па неаме и за такси. Преска ми си ја виден дечко и вика, а може ти да дош или да ми платиш такси? Ми викам да е еднашка само. Ајде да го направим, ама не е еднашка. За некои луѓе и ќе се обидиш, ама за некои луѓе кога гледаш дека уствари изговорот е само да биде користољубие и викаш Исто како со оно бесплодното дрвце, една година, две години, три години, и кога видиш дека нема плод, тоа дрвце се сече и се фрла во оган. Фала Богу за пожертвуваното христијанство и примеро, примеро на Марија. Луѓе, размислите ме, вие да ги имавте тие 2,5 евро раци и да беше Господ Исус тука, со можност еден ден да проповедаваме за вас за Сунчица, за... Ајде сега да не ги онедом за Моника, за сите. Дали би го направили? Не, не мора да одговарате пред мене. Дали би го направили искрено тоа? Помазание. Или ке речете, каква таква сигурност? Нека стоја тук, нека се најде. Разбирате ли? Секој за себе пред Господ треба да го даде тај одговор. Таа го скрши садот од алабастер и го изли мирото врз неговата глава пред Господ не може да дојдеме со нашата гордост, со нашиот егоизм, со нашите фалби, со нашите заслуги. Кои сме ние со нашите дипломи, со нашите достигнувања, со нашата кариера, успеси, врски, потекло, фамилии и така натаму, и така натаму, и така натаму, со нашите планови. Не, не, го вика, кој сака да ме следе мене, нека се одрече од себе си, нека земе крсто свој секојдневно и нека врви по мене. Господ Исус мене повикува да бидеме навивачи. Е, браво, гол, гол, Исусе, браво, победи го ѓавол. Не, не, не, да бидеме следбеници секојдневно, чекор по чекор. Стазата е веќе разгазена, само ние треба да чипореме од таа стаза. Да бе, не е баш најлесно секојш, не е задоволство. има и ветрови, и дождови, и секакви други работи. Ама, оне со нас вреде, затоа што он го направи тоа прв. Без да се задржува многу тука, Она го изледа мирото врз неговата глава. Прво врз неговата глава. Христос е главата, ние сме црквата. Нели читаме намо и врз неговите нозе и за мене нема спор, нема дали било главата прво, па било нозете или нозете, па главата, за мене още не битно. Она го направи таа жртва. Дојде и си скрши себе си. Запомни ти мора да се исплачеш, мора да се предадеш, мора да се скршиш себе си пред Господ, да се излиеш сите свои маки, гревови, јадови, болки, проблеми. Изли се пред Господ, скрши се угодна жртва пред Господа, вика псалмите, скршен дух. Господ е близко до оние кои се со понизно срце и скршен дух. Сто што тие понизните тонки ги подигне. А на горделивите им се противе. И гледа од небото дали има кој да го бара него, неговото лице. О, Господи, фала ти дека Марија направи едно помазание уште додека ти беше жив моментот беше сад или никад, што би рекле Сребија. Сега или никош. Да умееш да го слушнеш Словото, да го разпознаеш проникливо моменто и да кажеш шансата ми е сега. Ако не го направам тоа сега, може да биде никош, прекасно. И сакам да ве охрабрам така како Мичо. Ако Господ ти зборе, викни го. Ако некој друг, аха, Игорч, викни го. На ручок било, на шо било, Аха, ајде одиме да се охрабриме, да се молеме за Гоце, искористи го моментот, може да биде сега или никогаш. Една од работите што на мене ми зборија пред да се обратам беше тоа за еден бивши комунист дека Бог зборувал на некого дека таму у авионо тај и тај пријател е у опасност. И кога се видат после, некое време вика, ти кај беше на, да речеме, на 24 септември у 2 сата? Вика, леташе со авионот, авионот паднал на таква бура и беше опасност, ствари, дали ние ќе преживееме. Опасноста да беше да се сруши авионот. И вика, само по некој чудо, вика, ние успеаме да надминеме таа бура. И па вика, да знаеш, Господ ми збори за тај момент, дека треба да се молам за тебе. За мене беше бум. Шо? Господ може да зборува конкретно за поединци, у тај момент да знаеш што ти треба и да искоординира цела екипа да подигне да се молат за тебе. Е, тоа е феноменална работа. Бог кој што те сака, Бог кој што се грижи. И да знаете дека негодување за секое добро дело, секој ќе има. Што да направиш добро, лошо ако направиш, оправдано е ќе негодуваат, ама и добро ако направиш, ќе има негодување. Така да Марија нека ни биде примерот направил си го исправното или направил си го погрешното, ќе има негодување. Негодувањето века тука некој негодува. Кој беше иницијаторот? Јуда. Пред него Сатанат. <laughs> Јуда беше инструмент само. Оти Сатаната му метна на Јуда у срцето да го предаде Господ Исус. А Јуда вика, па дар бизнес, у, 30 сребреници. А тука па 300 денари, па Луѓе, не уверувајте на клеветникот, на браките. Секојаш кој ќе треба да се озборува, да се осудува, да се клевете, да се мрморе, да се бунтува, размислите да го сгризете собствениот јазик и да не дозволеме така лесно да се лизне некој збор што може да повреде некој друг. Јуда, иницирајки, почнуваат и другите да зборуваат, а зашо мора да се растурева? вака? не ли много хумано изгледа? Многу логично, многу разумски. Ке ги продадеме, мирото ќе го продадеме, па ќе нахранеме 300 сиромаси. Ама уствари човек кој Јовановото Евангелие, не оти му беше грижа за сиромасите, зборуваше така, туку оти крадеше од таму. За Господ нема ниту една тајна. Нема ништо тајно што ќе остане тајно, туку секи излези и ќе биде јавно. Господ гледа на твоето срце. Што е тоа што го правиш и зашо го правиш? Тоа што го правиш. Знаеш многу добро за срцето на Марија, додека сите други алсудува. Многу добро знаеш и за срцето на Јуда, кој му кажа, оди што ке правиш, прави поскоро. Ако луѓето не те разбират, пробај да се објасниш. Ако не те разбират пак, джаве се работите. кои ти верува со да и со неките верува. Кој не ти верува джабе да објаснуваш не знам колку пати. Многу логично изгледа, многу хумано изгледа, нели? Абе, ки ги нахранееме, ки ги нахранееме сиромасти. Ама не е секојаш така, позадинат. Затоа разумо и духо не секојаш одат заедно. Може духо некојаш да ти каже спротивни работи од разум и да си викаш во нема логика. Во не може да го разберам зашо јас сега треба да заставам тука пред сите на две раци и да се исправам како свеќе, глупости. Нели? И таму некој вика после, а бе јас те, у тај момент си викаше Господи, ај ако е стварно тебе те вај што зборува, нека се исправи на две раци, да го видам, па да поверувам. А точно тоа се има случајно. Човеко се е борил себе си да, да, да, да направам глупост пред оваа конференција пред 500 души тука стои на раци. Излева вај плакајки вика, има Господ, има Господ, има. Е, добро утро. Зашо? Како поверва? Јас се моли таму да, да, да, да некој од тие да стане и да застане на раци. И мало Господ. Некош разумно ќе каже една работа, духот ќе каже А наше е да чуеме и се покореме на тоа. Марија го направи. Секојаш ќе се соочуваме со негодување. Соочуваме ли се како црква со негодување и осуда на тие околу нас? Ја ќе речем за жал дури и со истите цркви, и со исти верни, и со исти кои што би требало да речат така е брат. Оди напред, охрабрувам те, ќе го има недоразбирањето. Твое е да слушнеш и да бидеш сигурен дека зборот Божи е склад со оно што го слушаш. Много е поважно Христос да биде твојто одбрана. Христос да, да те оправда. Христос да каже, остави теа. Оно го направи, он го направи. Тоа што е добро за мене. Вие не разбирате сега, ме ќе разберете подоцна. Пуштите, а не осудувајте. Зошто и доделат? Таа ми направи добро дело. Сирмасите ки ги имате секојаш. Ехе, колку и то ки ги има. Богатио и сиромавио се среќаваат, а и двајцата за вели изреките, од Господа. Ми, немам логично објаснување, прашите го еден ден него. Зашо едни треба да бидат сиромашни, едни треба да бидат побогати, можам да дам некој мој разумно објаснување, нема да го правам тоа, ама прашите го него, он знае најтошно да ви каже што за секоја работа. Ама ки ги има секојш, и мало ги има и ки има, а наше е да бидеме канал на благослов. Колку си погоре, поголема одговорност да видиш канал на благослов. Нив ки ги имат, мене ке ме немат секојш. Ајде да видам колку тоа луѓе има што се имале прилика да слушнат и викат, абе, знаеш колку се бори да отидам, да зборам, да направам тоа, ма не кем како ке ме сванат, леле да дадам, па нем да мисли, ајде, вика, ајде да не го направам. И после ти падне жал у духа, викаш, требаше да отидам, требаше да зборам, требаше да благословам, требаше да се молам, а па може би, може би особата ке се исцелеше. Или обично почнуваме ама да не ми се смеат да не се изглупирам. А шо ако? Верувајте го тоа доброто. А шо ако Господ го направи чудото у тај момент? А? Каде ни е верат? А шо ако човек остане и вика фала ти, баш заради тоа што ти се охрабри, можеше или можам сега да одам да ги видам чудото. Мене ке ме немате секојаш. Две пораки или два краја од истиот настан. И се е став на срцето. Марија беше она оправданата. Сеќавате ли се на една друга улука Евангелието споредба кај што Господ Исус зборува за фарисеја кој што вика Господи у храмот постам два пати неделно давам десеток и од нане и од минта и од секакви работи И фала во не сум како овај тука митник. А овај грешниот му беше толку тешко и очите да ги подигне и вика Господи, прости ми на мене грешниот, прости ми, прости ми. Ама овај си отиде оправдан. Тај што се покајуваше, тај што се понези, тај што се призна ако си таков, кој ще доаѓа кај Господ со свакјањето дека ти треба прошка за гревот, денеска е твој ден. Ако си таков со свакјањето дека ти треба Господ и неговите чуда, денеска е ден. ако идеш понизно. Не со тоа, по заслуга Господи ти знаеш јас кој сум, ти треба мене, јас ти си ми дужен. Ти мораш за мене. Знаеш вие што имам се направено за тебе. Тушималцки биде, де тргни се од престола и ја да седнам таму. Пастор е добар, како беше, Бог е добар, пастор... Боже, прости ми. Тоа што таа и го стори, го помазна моето тело за погребение и вистина ви велам, каде и да биде проповедано Евангелието по а овоја Евангелие по целиот свет ке се раскажува што таа направила за неизин спомен ке се спомнува. Ја викам, ух, ете еден херој на верата. И 8 март е добро време да се подсетем на еден таков жена херој на верата. Што покажува како работите треба од љубов, пожртвувано, да ги правиме со докази на верата. Не делата дека се услов да биде спасен, туку делата се доказ дека си спасен. Имаме ли такви дела, такви жртви, што кажуваат овај се, овај сестра, овај брат и оваа сестра, беше многу граматика таа брекам денес. Ги Сега да не мутнем уште некоја граматичка грешка. Ги имат делата. Ги имат делата на верата по благодат плюс вера еднакво на спасение плюс дела. И да сакам да да бидеме црква која што делата ќе бидат толку очигледни. Жртвите ќе бидат толку очигледни. За кој што нема да сумнеш дали до тебе седе на шминкан мртовец, туку жив брат или сестра у Господ. Нема да викаш и тај гледа го бум, падне од стол на шминкар и викаш, во името на Исус, станувај! Она го направи тоа што можеш. По цел свет ке се раскажува. И денеска е добро време да се проповеда оваа порак. Ние често пати правиме, и фаламо на Господ, за мене е специална радост, не само за 8 март, еве, за Божик, Ке правиме наредниот месец, дај Боже, за Великден. Правиме со пакетчињата, правиме за креводарителските акции кај што групи луѓе, толпи доваѓат, или пред се привлечени од оноа. Е малку забава, малку интересно, малку пакетче, малку програма, малку друштво. Ама да ви кажам, не е многу да им замерате на таквите луѓе, затоа што ме подсекат некојаш на православната црква. Еден пријател сега скоро доаѓа кај нас у ново село да ми оправа таму силици, лустери и он работи у музеот одма до градската црква Свети Никола. И, пошто работе некој и трета смена, вика на нас сабајли, у 10 саато ги гледам у недела сабајли. Истите тие 10, 15, максимум 20 човека, вика секоја недела се таму. Ја верувам дека тука сме повеќе од 15-20 човека. Секоја недела што ќе отида таму од Штип, град со 50.000 луѓе, кај што најголем дел од населението се удара ту град и ние сме големи православни македонци и уште пред Христа, нели? За жал. Православни уште пред Христа најделе крстови исклесани у карпите пред Христа и тоа е доказ дека Македонија била уште пред Христа христијанска земја ајде, да не одам натаму. Значи, 50.000 град и 15 човека да дојдат на литургија. Кажува ли ви тоа нешто? Оние другите ќе сидат за мајтап, за свекичка, да го маат попо со јајцето. Да, да си направат, Е, кај си бе, ај после ќе седнеме на жта. Нели? салата во оно, ај ќе ами до гробиштото и од ке гробиштото ќе плашиме некој со свекичката. Затоа наше е нека да довагат, нека да влегуваат, макар и од криви мотиви, од најразлични мотиви, нека да довагат. Колку можеме, ние ќе ги благословиме. Ама Евангелието, како за Марија, се проповедаше и ќе се проповеда оваа црква и ќе збореме за покаянието и за промената на срцето, оти тој име шансата да го најдат Христос. Амин. Ако јас и ти престанеме да збореме, камењата на Исаро ќе почнат да зборат. Не дај Боже, ние да престанеме да збореме. Нека да дае Господ колку и да дојдат на сите да им кажеме, на сите да им дадеме татковското љубовно писмо, да им дадеме ли трактатче, нов завет ли, да се молеме ли, да ги водеме ли у покаяничко молитва. Нека да го осетат Христос. И белки меден ден некој ќе рече, од таква благодарност, за тоа што Исус го промени мојот живот. јас сакам да го направам за Христос тоа и тоа. Да видиме дела, пожертвувани дела на верата, за кој што ќе знаеш е исто како за Закеј. Денеска дојде спасението на овај дом. Од кај знаеш Исус дека дојде спасен? Четворно ке вратам, кого сум оштетил на половина на сиромаст. Уп, не е мала работа. Сета заштеда до вчера, крадецо, ако се може од сите, да грабнам и сега, оп, четворно ке вратам и половина на сиромаст. Не е мала работа. Промена голема. Јас тоа викам, радувам се за секој ден, се пак да не именувам овај и тај и онај, кај сите вас што ги заближувам, ама викам, дај Боже, да не ми треба цвикери, да ги гледам тие дела на верот, да не ни е тешко да дојдеме не само на служба, да не ни е тешко да дојдеме на тинејџерски, да не ни е тешко да дојдеме да вежбаме славењето, да не ни е тешко да збореме, да сведочиме, да постеме, да молеме, да правеме, да евангелизираме, само и само да достигнеме градот ја ќе речем дури и поширок, оно преска што заборави да го спомнам како сведоштво, пред некој ден ми се вие од Скопје. Ало, дали си ја во на правата адреса, сакаме да знаеме нешто повеќе за Господ Исус. Викам, а? <laughs> да, разбира се, на правата адреса, кажи ти што треба. Е, па ние сме една група у Скопје, не знам таму Георче вајда рече, запишај го име, презиме, телефонски број. Викам ќе ве спомнам, има еден брат, беше тука помошен пастор Зоки Илиевски. па нека да се обиде да контактирате. Ние немаме нек веќе сме оставени некои мисионери работеле со нив и заминале и сега веќе со месеци нема никаква грижа. И ја викам, Господи, фати, фати. Ние сме благослов за Македонија ве луѓе. Не сме свесни за кај се стига Словото Божјо. А па преку интернет, а? Сите можности Господ ги расширува нашите територии, нашите можности да бидеме како Марија да го изливаме. Пријатни умирис за Господ. Не само таа просторија, туку низ вековите до нас денеска. Секите ли го пријатниот мирис на Евангелието? Добрата вест едно срце на благодарност, на љубов кон Христос. Запишано. Ја би се кал секој една од моите сестри да може да каже, да беше во тоа време, и јас ке беше таа. Од моите враќа, и, јас ке се избореше со нешто. Да не запише и да проповеда за нас. Епа, не не останува многу време, ама Дела 29 глава продолжува. Библијата има 28 глави. Горе на небото, у небото, 29-та глава е твојата шанса со домашните групи, со молитвите, со сведочење у конфекции, у продавници, у терапии, у вам, у нам, да и потикнеме луѓето за чудата шо идат, за проводата шо иде, за се оно добро што Господ го има. Затоа што Марија го направи и тоа ќе се раскажува. Много малко сакам да се задржам на Юда Искариот. Има, има едно детенце, сами тек назва, една учителка викала, ај сакам да напишете еден лист за Господ Исус и еден лист за Гявол. И дето пишувал, пишувал, пишувал, пишувал, пишувал, двата листа за Господ Исус. И викала учителка, па ти ништо не си напишал за Гявол. Ја толку се зафана со Исус, што немаше време за Гявол и да ви кажем тоа е вистината. Колку повеќе размислуваш, колку повеќе медитираш, колку повеќе читаш зборовите Христови, колку повеќе ги кажуваш зборовите Господи, ти повеќе ќе се заљубеш у Исус и ништо нема да ти биде тешко. Јас сум заљубен човек. И што е да каже мојата жена, нема да ми е тешко. Тури да рече дигни ме на раце. Што и да? Ми се, ќе се сеам правилен став. Знам, знам ко пред да се женеме у брако, километри сум одел натаму на амо, ама у љубовта, у занесо, више ништо не ви, не ви представува тешко. Ако ти си искрено залюбен у Исус, нек само како Марија да речеш ќе скршам мирото, Господи, што тоа треба да правам? Павле, пред да се обрате, беше прогонител на црквата. Неговото име беше Савле, Големио. Фарисеи, учен, при нозете на Гамалил. Ко се обрати стана Малио, Павле, значи мал. Слуга Господов, кај ме најде, како некој недоносенче, прерано родено бебе. Онај кој што беше прогонител на црквата од љубов и благодарност отиде да го проповеда евангелието у Ахаја, у Македонија, у Хрватска денешна Далмација, у Шпанија, у Италија. У тоа време ви луѓе. А денеска ние со сите овие технологии, транспорт, комуникации, телефони, интернети, ништо не би требало да е пречка. Да немаме никаков изговор да кажеме, ја не може, ја не може. Има еден човек за кој што сакав да ви пуштам предходно, вика се Ник Вуйчич. Да ви пуштам да видите дека буквално е еден труп, глава, едно раче тука. Нема. А ног, ногата е, да, тука нема раче. Само ногата. Човеко на 15 години се обидел да се самоубие. Неговите родители християни кале Господи, што заслужиме, нели? Што направиме па овака? во какво дете да ни се роди. Неговите другари го смевале, ти си бе марсовец, ти си чудовиште. И тие работи не се лесни и на здрав човек физички да му ги кажеш, а не на некој. Фала Богу, не успеал обидо за самоубиство. Фала Богу, он е еден од моите херои на верата денеска. Има книги пишувано, обрате се, покае се, поверува. Патува низ цел свет. Има фондација изборува и по муслимански земји, таму кај што здрави, ајде да кажам, на изглед мажи и жени не може да стапнат он оде и проповеда. 2011 се жене, со жена од Хавај, многу бало изгледа, фала Богу. И 2012 веќе си има синче. Джеймс Хиосаки, така нешто беше оти. Жена му е таму кој тие Хавајските острови. Книги пишувано, факултет завршено. И сега ја и ти имаме изговор да кажеме не можам. Успоредба со него. Или, или ќе постапиме како Марија, или ќе постапиме како... Оти ми го скри. Како Јуда Искариотски, кој што вика, отиде да им го предаде. Твојата реакција денеска може да биде, да, јас сакам да бидам како Марија. И јас ти го предам целосно мојот живот. Се твое е моја, ама и се мое е твое, Господи. Ти како што ќе водиш или ќе биде и ја го сакам упс повеќе благослово, а тебе те неќем како на Јуда. Тие 30 сребреници ќе ми значат повеќе. Од исти настан кој не се разбере, некој може да се соблазне да побегне од Господ заради тоа што не е бил берум на новороден забегал, а и е шанс како и сите други да го приме и да се промени. Така да нека Господ не <coughs> Упс, крај благословен, би се кал да станеме и да се помолеме, а после ние кои ще имат потреба за молитва, да разговараме. Очи небесни, аз тражам да го запечаташ ово слово во нашите срца. Господи, како што беше запишано дека ќе се проповеда денеска се проповедаше у црква Оазда ушти 2014 година евангелието за Марија и помазанието на твојата глава, на Твојте нозе. Господи, оно што имаше славата, своите коси ги избриша Твоите нози, помазае твоите глава. Господи, се стави под Твоите нози. И ние сакаме денеска поново да Ти се предадеме. Онамо кај што сме оладиле, онамо кај што сме свртеле грб, онамо кај што сме Те предаделе, разочарале, прости ни, Господи. <coughs> Молам да од тука секој ден излезе со јасна визија срцето како ги предава твоите, своите гревови на тебе, а ти му простуваш. Нека да посочиш преку Духа Свети. За секоја една работа, Господи, да има чистење на дух, души и тело, спасение на душите. Господи, денеска е дено и оние кои што ти сакаш да ги допреш, да благословиш, промениш, исцелеш, охрабреш, освежиш, да избориш ти, Господи. Нека да биде таков ден. И ни еден од тука да ни излезе како Јуда, Господи, предавајки те Тебе. Молеме за слава на Отецу, Сина и Светиот Дух, заеднички викаме Амин, Амин.